Gaizki. Ba, ez da ongi? Zeran, <laughs> ba, ez da ongi. Gu prestatu ginen uh, eh, brebetap hastia ostegun eta italian, eta ondorioz, be, hastean eh, uh, eta haste artean da. Eh? Arrituak. Keskatuak. <laughs> Keskatuak. Hini konten niz, behantago eginen behitaz, eta bat den boi ikasteko. Bena ea txez eta hutsi egiten dugu. Ah. Be, bagin eh, plana batzuk uh, eh, brebetata gero egiteko, ah, baina uh, bukaeran be horren gatik, be zin ditugu egin. Jugarrenen apaira puxatu da ere. Bai. bai eta bakantzak usten ditugu puxkat, Tipitzen dira. Beru agatik errandute, estakuru edo arrazoin hona da hori? Ez, ez, ez, ez dugu laro gehi urte, ez eba, egon engira, eh, <laughs> me egia! Adas, dute guretzat, eh, beraz... Me, me, eh. konzentratzeko, dularik, zaila da. Gauza bera da, goita iru gila gelan, ba, ber gauza ginen du. Etxean gidelarik ere, lan egiten du, fen, lan zen dugularik, bero iten du ere. Eta hemen, prebeta pasten ber gauza da.